Qina viski o jo me Coca-Cola Po këtën vale o jo voj sa belhulla Qina viski o jo me Coca-Cola Po këtën vale o voj sa belhulla Sante fustonin favorit ke plan me vesh Kristian Dior porën ma von ka me ta deshti Se një pistole, femën silvu ple She from Albania, Prishtina mafia Auf Europa-Tournee, bis in die Nacht wird das Para gezählt. Sie ist eine von zehn, auf dem Daimler-Emblem. Sie will das Abiat, Geld nach Albanien per MoneyGram. Meine Jungs haben anderes Kaliber, trinken bis in die Nacht in der Favela. Bina Whisky, oh me Coca-Cola. Boczen Vale, ovo Isabelola. Bina Whisky, oh me Coca-Cola. coglione me c'una Aventura je femën preferua Aventura cila goto kam për mua Sa shumë të dua nuk di qysh me ta spiguar Wir hängen im Park, muss auf die Bühne, die Mische war hart Outfit, Prada, ich seh schwarz Sie wissen, ich brauch nur den Whisky im Glas Deine grünen Augen waren unerreicht Coca-Cola Bokteen vale, ovo Isabel hola Pina viski, ome Coca-Cola Bokteen vale, ovo Isabel hola Pina viski, ome Coca-Cola Bokteen vale, ovo Isabel hola Pina viski, ome Coca-Cola